herri baten irudikapena da. Edo zein herri izan daiteke. Adibidez, zurea. Begira, ikusten duzu plazaren ezkerrean dagoen eraikin handi hori? Zumardi kaleko seigarren zenbakia da. Eraikinetik boltsak kargatuta ateratzen ari den hori, Maria da. Bertan egiten du lan. Zaintzailea da egunerokoa bukatu eta etxera doa. Josan agurtu du. Josan balkoian dagoena da. Hirugarren pisuan. Ikusten duzu? Tabernaria izan da bizitza osoan. Orain balkoitik txoriak begiratzea gustatzen zaio. Bere izena azuzitzaion zitzaion aspaldi eta Mariak laguntzen dio egunerokoan. Maria agurtu du orain begiratu kotxe gorria. Plaza ondoko parkinean dagoen hori da, bai. Barruan eserita dagoen emakumea edurne da. Udaletxean egiten du lan, gizarte zerbitzutan. Gaur goizean karpeta bat topatu du mai gainean, urgenteki tramitatzeko idatzita zuela postit batean. Bizileko baimen bat da. Maria Guzman Fuentes, Kolombia biharko utzi du. Orain seme alaben bila doa korrika eskolara. Tren geltokiaren atzean dagoen parketxoan ikusten duzu neskatalde bat. Banku batean eserita daude. Batzuk lurrean. Kamiseta horia daukana, joana da. Psikologia ikasten hasi da orten. Auzoko dorre gris hoietako batean bizi da, bere gurasoekin. Ez da oso zoriontsua, Horregatik ari da, psikologia ikasten. Astelenero zumardian jartzen duten merkatuan pepi dago. Lore postuaren aurrean. Ikusten duzu? Beste bi emakumerekin ari da izketan. Gona urdina duena da pepi. Taberna baten jabea da. Zorrez gainezka bizi da. Mozkortuta pasatzen du eguna. Bere aita Joan bisitatzera joaten da noizean behin, zumardikaleko seigarren zenbakira. Gaur ez dago humorez, tabernan dirua desagertu da eta lanean hasi berri den Carlos lanetik bota du. Carlos orko hori da, geltokitik hetxi da eta bizikleta hartzera doa. Joana eta bere lagunen ondotik pasada. Amazazpi urte dauzka. Joana favore bat eskatzeko gerturatu zaio. Carlos ez dago humorez gaur eta pakean usteko eskatu dio. Maria, poltsekin kargatuta doana, duela bi urte iritsi zen Euskal Herrira Kolombiatik. Urduri dago. Bia rudaletxean zita dauka paperak sinatu eta bere egoera legalizatzeko. Egunak darama lo egin gabe. Edurnek kotxean eserita jarraitzen du. Ezin du gehiago izpiluan bere begizuloak ikusi ditu. Biarrez zingo da lanera bueltatu. Baja eskatuko du. Erabakia hartuta dago. Bulegoko postitaz ez da gogoratu eregin. egin. Joana triste itzuli da lagunen gana. Betidanik gustatu izan zaio, Carlos. Bere bizilaguna da, baina ez du guzte inoiz beregan erreparatu duenik. Larrituta gelditu da, lagunekin argazki bat ateratzeko eskatzeko planak ez du funtzionatu. Ridikuloa sentitzen da. Pepik lagunak ez ari direla, bere aite ikusi du balkoian zeharka. Lagunak entzuteari utzi dio. Aita zenbat aldatu den pentsatu du. Faltan botatzen du. Gaua eginda. Herriko farolak piztu dira. Zarata orain ez da inbestekoa. Etxera bueltan, Joanak Carlos Negarrez topatu du eskileretan. Orain biak telatu gainean daude. Ikusten dituzu? Atzeko dorre grisaren gainean. Etxera joan nahi ez duenean, Joana bertara igotzen da. Angoitik gauzak beste modu batera ikusten dira. Joanak galdetu dio Carlosi ea etzaion hemendik iria kartoizkoa iruditzen. Carlosek barre egin du. Berari ere askotan iruditu zaio. Zerura begira gelditu dira biak. Zer esango lukete estralurtarrek nola bizigaren ikusita. Bizkarrean jarri dio eskua Joanak Carlosi. Isilik gelditu dira. Erantzunik Erantzunik gabe paisaiari begira. Eskerrak ez gauden bakarrik, pentsatu du Carlosek bere barurako.